muramukije mwese mudukurikira muri kino kiyago shikira naguke mutegurirwa n'ishyirahamwe population media center PMC mu mugambi resilience ufashe umugongo mu by'uburyo n'umuryango w'ibyunze ubumwe bwa buraya mu Burundi kuri miko ni Pacifique cubahiro mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Eric Uwimana kino kiganiro kikaba gihagariwe na mugenzi wanjye Jean Paul nico ndindiriye umugambi resilience ugizwe n'ibisata bitatu gisata tubeho neza kari umugambi witaho kugwiza umwimbu gufungura neza isuku n'isukura harimo no gutsimbataza ikibano ciza umugambi twiteho amagara nkuko muvyumva ukabakoreye cyane mu gisata c'amagara y'abantu hakaba umugambi ugira gatatu wiswe umuco witerambere waje usahiriza mu byo kugwiza umuyaga nkuba ukoresha imishwarara y'izuba mu kiganiro cuno munsi dushimikira mu gisata tubeho neza aho tuza kuganira mu byakozwe muri icyo gisata mu bijyanye n'isuku n'isukura bice uh, mu migambi yo gukwiragiza amazi meza ah, mu ntara zitari zike zararonkejwe amazi aha nk'intara za kirundo makamba ruyigi karusi n'izindi abamwe ah, baronkejwe za rusengo za kijambere abandi amabomba amavuriro mato mato ndetse n'inyubako rusangi nazo nyene muri izo ntara zitandukanye zaronkejwe amazi aho ayo mazi yakwiragijwe gutyo bisahiriza mu bijyanye n'isuku haba ku mavuriro cyangwa muri ibyo bibanza rusange muri kino kiganiro tuza gushimikira kugene ayo mazi yafashije gihugu mu kibano mu bibanza bihuriramo abantu benshi cyangwa mu nyubako rusange nk'amavuriro muri kino kiganiro duha ikaze duha ikaze umutumire wacu jean marie bibara yajya serukira umugambi tubeho neza akongera agakorera gukorera umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mu burundi aho agejeje gukurikirana ibijyanye n'uwo mugambi tubeho neza mushinga ntahe jean marie kaze muri kino kiganiro murakoze kumpa kaze nanjye ndabaramukije ndaramukije n'abenegihugu bariko baratwumviriza murakoze Eh, turaza no kubashikana mu ntara ya makamba aho mugenzi wacu jean paul nicyo ndindiriye yaganiriye n'abaronkejwe ayo mazi meza bavuga icyo uwo mugambi waje ubafasha turaza no kwakura kuri telefone abari mu ntara ya rutana harimo n'abajejwe intwaro nabo nyine batubwire uko bakiriye ibikorwa byo gukwiragiza amazi muri uwo mugambi tubeho neza ah, musanzwe mubimenyereye duhereye mu za kino kiganiro nshikira naguke turaza kubaza ibibazo oh, bitandukanye kandi mwebwe mwishura mukongera mukabitora udushimwe dushimishije muzoturonswa inyuma ya kino kiganiro mushobora kutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu gatatu nuko rero mu kanya turaza kwinjira mu idonido rya kino kiganiro cyacu kuri miko ni pacifique cubahiro Mukuru n'injije kubabwira mm, aha muri studio umutumire wacu ni Jean Marie aserukira umugambi uh, tubeho neza aho uh, eh, nariwe anawujejwe mu muryango y'ugo byunze umwe eh, bwa buraya uh, mwarashize imbere ibijanye n'isuku n'isukura ah, mwo tubwira muri rusangi ibikorwa byaranze uwo mugambi muri cyo gisata murakoze Eh, muri uwo mugambi ujanye uwo mugambi tubeho neza nk'uko bivuze harimo ibisata bitari bike mugabo ko wasabye ko twoshigikira twoshimikira cyane kuri icyo cy'isuku n'isukura eh, nagira nta ntiriwe ndaca hirya no hino muri uwo muri ico gisata twarakoze bitari bike twarakwiragije amazi meza ahashoboka ajya ya rusengo amazi meza ya rusengo mm -hmm. ahandi turagira ajya amazi y'imigende imwe bakwega ahandi turubaka amantuze turama eh, utuzu twasugumwe tumwe mbere bavuga yuko tutanga n'amase Eh, abantu bagashobora kuyatabiza mu mirima mhm. turubaka turasanura ze bya binogo bapompamwo amazi kugira ngo amazi ashikire abantu eka mbere turubaka n'ibigega bimwe bakiriramwo amazi avuye ku mabati kugira ngo yashobore gufasha mu gukaraba aho batashoboye kuronka ayo mazi ahanini ah. mwabikoreye he twabikoreye mu ntuzi umugambi tubeho neza wari ufise amaproje ashika icenda ah, muri izo indwi zose zari zifisemo igisata c'isuku ni amazi meza isuku n'isukura ni ukuvuga mu maprovensi ashika cumi n'ane ibyo bikorwa byarakorewemo ahantu utanga akarorero makamba rutana cankuzo ruyigi kirundo muyinga eh, gitega aho hose twaratanze y'amazi imbere na za karuzi hose na naye mu yandi ma province ntiriwe ndatonda ngaha yose ubwo n'uburorero ntanze mhm. muri rusange rero twarubatse ibirometero bishika ijana na cumi na bitandatu by'iyo migende y'amazi turubaka ah, turashikiriza abo bene gihugu eh, aho ni muri izo ntara zose muri izo ntara zose ndabifatiye uwoyiteranya yose nk'ibarabara asanga ibirometero birenga ijana na cumi na bitandatu hmm. ayo mantunze y'amasoko arenga amajana umunani na mirongo ine ni n'ibyo binogo rero bishika bitanu na ah, mantunze ayo ibyo bigega byo ku byo kwegeranya amazi avuye ku mabati byaragiye henshi ku mashuri ku kumakuru kuri ayo masantere do sante nk'uko twari ko turabivuga reka wari umugambi wagutse turetse ibyo bisata bito bito byaba usanga muri ayo maproje amwe amwe twari dufise muri ayo maprovensi cumi n'ane mhm. hariho icyo twashize imbere kuri uwo mugambi gusa tuha umugambi wose ukwiye imiliyoni zitanu z'abanyamahera z'amahera y'abanyaburaya mm. ariwo wakoreye muri cankuzo eh, na ruyigi na n'amaprovince amwamwe twari twakoreyemwo mbere ni miliyaridi irenga eh, z'amarundi zirenga cumi z'amarundi mm-hmm. aho n’igice kimwe mugabo muri ibyo bisata bindi sino sinovuga ngo hakoreshejwe aya naya naya kumbure ntasubiye kuja kuyaharura mm. mugabo uwo mugambi wonyene wari uwikwije ngaho ego mwavuze ati hariho mwatangaza rusengo ahandi mugatanga amabombo ya kijambere mm. ibyo mbe mwabikora mwisunzi iki canke navuga ati harimo gutomboza canke mwamufise ingene mwari mwabiringanije oya si ugutomboza nk'uko mu busanzwe mubizi eh, hari ibitigiri dukorerako tugategekanya tugakorana mbere no ku migambi twishimikije imigambi leta iba yarashize imbere ibyo biharuro rero n'ibijyanye n'ibyo gufungura nabi umura abana ngaha muri iki gihugu eh, ibiharuro biratwereka yuko abana bashika mirongo itanu na batandatu ku ijana bafungura nabi ni ukuvuga rero mu gufungura nabi haba harimo n'icyo kibuze cy'amazi meza iyo mazi meza rero twaciye dufata muri ayo mantuze muri ayo maprovensi ahababaye kurusha ahandi Mhm. akaba ariho tujya kuraba yuko turonka ayo mazi ya kijambere canke tukahubaka ya mantunze y'amazi ya rusengo mu myonga kugira ngo abantu bashobore kuronka aho dusanze hashoboka twahakora kimwe aho tudasanze bishoboka tukahakora ikindi mhm. abahinga baca baraba ikibereye igishoboka mhm. aho bashobora kuronka amasuruse bakura bakata kwayo mazi batwaca tugira ya rusengo aba ayo ya kijyambere mm. ibyo ngiyo biri mu bikorwa naho muri rusange atamuntu ashaka gukora ikintu mu gihugu adakwaye n'intwaro mm. ubwo umuntu ariko arumva ingene bifata intumbero kuva mu ntango mm. ni ibikorwa umuntu yavuga ati abageje intwaro mwaba muri kumwe cyane twaba turi kumwe cyane kuko ibyo ntushobora kwiyadukiza ngo uje kubikora nawe kubwiye yuko twishimikiza imigambi leta iba yarashize imbere Tubwiye rero muri ayo maprovinsi twavuze Eh, muri izo ntara twagiye turavuga duca dukorana n'abajejwe intwaro n'abahinga basanzwe uba makomune menshi arafise mbere n'abahinga bajejwe iby'inyubako n'ibiki tukabaca tujana bakaraba ayo maporoje akagenda bakagenda bakaraba bakaraba ahakenewe kurusha ahandi hano akaba ariho duca dushira ingufu um, turumva yuko ibyakoze byakozwe ku buryo bw'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mm. ariko umuntu akavuga ati mbega n'ayahe mashyirahamwe yagiye araboneka mm. ku muri uwo mugambi wo kukwiyagiza amazi Ego amashyirahamwe yagiye araboneka nko mu ntara ya Gitega na Karuzi mm. hariyo ishyirahamwe bita World Vision mu ntara ya Rutana na Makamba hariyo uh, ishyirahamwe kwa huje Espanyol ikorana na kwa huje y'u Burundi mm-hmm. muri za kirundo muyinga hariyo uh, ishyirahamwe ryitwa uh, Eh, www.vertunga mm. hif ego kidagi urumva biheza bingora kubivuga mu ntunze mu ntara ya ruyigi na cankuzo hariyo eh, kwa huje y'ababirigi ikorana na kwa huje y'uburundi tuju eh, mm. n'ubundi mm-hmm. ego ni ibyo hariho n'izindi zakozeyo nka Eh, iyindi ranjanye gatoya ariko hariho zavsi yego avsi mhm. mu ntara ya ya ya ya Kayanza na Ngozi byegeranya amazi y'imvura mm-hmm. igasahiriza nko mu gukaraba mu isuku ryo mu mazu ya sugumwe mm. icyo bita mu ifaransa masikepe sisiteme zo kuri mutitebe zo depuruye eh, ku mashuri naho twaragira ah, twarubatse impamvu z'ubuyobozi bwa sugumwe bugezweho bw'ikizungu mhm. mu ntara y'amakamba twaratanze umugende uwo mugende waraciye ku ivuriro ryitwa ku murenge Eh, twarahaye iryo vuriro eh, ryari rifise ubwa mbere nta mazi bari bafise mhm. kandi bakira abanyigo batari bake bivuza ku munsi mhm. bari ijana mirongo irindwi na babiri ku munsi mhm. rero aho twarashyize amabombo bica bibafasha mu gihe bafite amazi batari batari bafite bibafasha mu magara meza y'abarwayi mm. Mm. Ego hamwe bwe mwariko murahagarira ibyo bikorwa ah, muri ko muraba hariho inyubakwa nk'idusanga zitwara n'uburyo marashoboye kudishira mu minwe yabo bateze uzozikoresha kandi akazikoresha neza ego twarashoboye kuziraza neza mu mwanya mm-hmm. ugiye no mu buhinga bumeze neza mm-hmm. hanyuma turategura n'abadusigara barabibungabunga tugiye ibyo bita bita amakomite y'amajestion mm-hmm. y'ama tubahaye barabagirira n'ama n'ubakubaka ubwenge bababwira nazo bikurikirana. tugasahinza eh, ego uh, murakoze mushinga ntahe bonite nibutse bari baradukurikira ko mwari ko mukoresha hamwe kuri rouge y'uburundi ariko ikoranya na kuri rouge esipanyole mu bikorwa byo gukwiragiza amazi mu ntara za makamba uh, na rutana uh, reka rero tubandanye na kino kiganiro aho dusimbira mu ntara ya makamba mu bikorwa by'umugambi resilience ushikiwe n'ishyirahamwe ishyirahamwe igihugu byuzuye ubumwe bwa buraya nk'uko twabivuze aha mu burundi mu bijyanye no gukwiragiza yo amazi meza isuku n'isukura ishyirahamwe kwahuje imakamba ryarubatse imigende y'amazi iriko amabomba nk'uko mwejeje kubyumva umushinga ntayi bonite Kiza yarahagariye ibikorwa yabitubwiye yo rero akaba ayo mazi yaronkejwe amashuri atari make amasoko inyubako rusange harimo na komine vugizo eka mbere aho n'abenegihugu batari bake batagira amazi bahavuye eh, bayaronka arabashikira jean paul nshondindiriye adushikane mu ntara ya makamba twumva ingene byifashe abantu bashika ku bihumbi bitandatu nibo bavoma kuri ayo mazi yatanzwe muri komine y'amakamba n'abashika ibihumbi bine muri komine ya vugizo bamwe mu bene igihugu bo muri komine vugizo baratubwira akarusho bifise abana babiri mm. eh, nko gucibwamo abana wasanga kenshi bacibwamo bakadahwa bivuye ku isuku rike eh, namira kwa muganga kenshi babona babisezereye bagwara gake kandi n'ivyo vyo gucibwamo ni gake cyane kuko ubu hariho isuku turakeneye turahagurukira uwo mugambi kuba baratuzaniye amazi hafi kandi amazi meza kugira nshike aho najya kumesurira hari umwunga wagutse n'ifute nafata nk'iminota mirongo ine n'itanu nkaca nirirwa n'impuzu zikaza zikanye amazi yo kunywa twakura ahantu hitwa mu kandi naho nyene ntiyari amazi ya rusengo hari imbizi idudubiza natwe tukajya dutega akantu k'akombo hakarusha ubu tuvoma hafi kandi isuku rigaca rigwira duca tumesa kenshi kabaho kandi tugaca tunywa amazi meza ugasanga amagara nyine abaye neza indwara zica zigabanuka zijyanye n'isuku rike niyo kwizigira jonathan umuhanuzi wa komine vugizo agejwe iterambere aratubwira akarusha uyu mugambi wagize kavyo tubona nuko abo bose izongo ziri kuri iyo mitumba abanyeshuri. igipolisi igisirikare n'ivuriro rya gikuzi ubu bose baronka amazi meza kandi arakwiye abandi bashima ni ku mashuri atagira amazi ku ishure Ecofo Karonge ya mbere yo muri komine Makamba ryakora ritagira amazi meza ngo cari ikibazo kitoroshye nk'uko bishyikirizwa na Bucumi Efreme asirukira abigisha kuri iryo shure yubire ishuri dufise amajana atanu na mirongo itatu na bane tutari dufise amazi byari ibintu bigoye cyane nuko rero dushimire mugenzi wacu jean paul nicyo ndindiriye ko aratubwira ingene abakiriye ibyo bikorwa by'inyubako y'amazi ah, bagiye barakenguruka bafatiye ku ngorane bari bafise imbere y'uko mugambi ah, ubashikira uwo mugambi nyine ukaba ari nteguro batekanya kubaka ah, za rusengo zishika ijana mirongo ine aha rero amazi meza akaba yari gukwira abanyagihugu ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ubu mu makomine atandukanye y'intara ya makamba reka kumbure tugaruke tuganira na bonite manirakiza yarahagariye ishyirahamwe kuri burundi mushinga um, ntahe bonite um, mbega ibyo mwategekanya byose nk'izi za rusenge ijana mirongo ine mwaheraheje mu gusozera umugambi mwateganya mu ntara ya rutana twari twubatse amarusengo mirongo umunani n'umunani nayo nyine yaraheze mhm. mu ntara ya burindwi na zitandatu zaraheze mu ntara mirongo ine na zitandatu zarahetse yego eh. ku bari baradukurikira hariho hamwe hamwe twagiye nko mu ntara za karusi eh, aho zisanga ku mbore hariya nigeze n'amazi ya rusengo ariko kubera gufatwa nabi ugasanga imigende y'izo rusengo yarazivye ariko twabonye hari uburyo mwakoze ku buryo mukingi izo za rusengo ku mbore bandanywa na komite zijeje ayo mazi eh, kuba ariko ko baratwumva ku mbore hari icyo mubabwira ku kungene mwazubatse umuntu ati zishobora no kuzononekara ejo cyangwa hirya y'ejo inyuma y'umugambi yego twebwe ngene umugambi yari twubatse ayo marusenga twubaka twatwaruca dutegura abantu bahegereye mhm. bazoja mu nyigisho zo kubakaberwa nyine bazozibungabunga rero ku rusengo rwose aho rwubakwa ku makomine no ku makomine no ku misozi ijya mito mito mhm. twaratora abanyamuryango nabo abanyamuryango abagejeje gukurikirana ayo mazi twe twavuye mm. rero kuko twubaka twe turenda turatora ku misozi ku misozi abegereye ayo mavomo abantu baca baza kwigishwa rero twagiye guheza kubaka ayo marusengo nabo baza baratanga gukora kubera twabera duheraheza nk'urusengo kubeza neza kurugira neza kururyohora nabo baza barimwo baza batanguye baza baza batangura isuku kubigirira neza gutera ibya byatsi bito bito bimera kugira bakingira inkukura eh, rero baza bariho bameze neza bari bamaze gutahura yuko ayo marusengo ari ayabo neza cyane rwose bari babitahuye rwose murakoze cyane mushinga ntahe bonite kuri iyo ntererano muri kino kiganiro nuko rero mu turagaruka ngaha muri studio n'umutumire wacu jean marie bibara serukira umugambi tubeho neza akongera agakorera umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya europeyeni ngaha mu burundi tuyibutse mubwo muri ko muradukurikira muri kino kiganiro mubandanye mukurikira kuko mu mpera za kino kiganiro kiganiro hari ibibazo bitanu bitekanijwe kandi inyishu ziva muri mwebwe muciye biratorerwa inyishu umuntu akavuga ati mbega mushyirwa mu ngiro by'umugambi uba wagutse nk'uyu mu ntara zitandukanye nta n'izindi ntambanye ushobora gushika ugasanga uko muba mwabyumviriye mu mpapuro mu ngiro siko biriko biragenda ibyo birashobora gushika kandi twaranabibonye kuntuze turiko turabikora hari aho wasanga bateguye hajya bariko barategura umugambi bavuga bati tuzoshira bavuganye n'abajejwe intwaro bati tuzoshira tuzoca uwo mugende w'amazi ngaha byarabaye mhm. nko mu cankuzo n'akarorero mhm. ugaca usanga haje uwundi aje gufasha yaje aranyarutse arahakoze hanyuma rero ugaca usanga rero harabaye usubira kujya kuvugana nabo kugira muje gutora ahandi nk'iyo ni intambamyi ishobora no gutuma umugambi uteba kuranguka mhm. ku gihe kiba cyarategekanijwe ariko rero haragiye haraba n'ibindi byinshi urazi ciza kovide cyabaye ngaha nticyari cyarategekanijwe eh, harabaye intuze ikenagi bitoro Mm-hmm. nabyo ntibyari bigize ntibyari biri mu ntunzi ugaca usanga rero biri ko biratuma umugambi utari kugenda kumbure uko wategerezwa kugenda mugabo ibyo byose twaragize kuko uh, mu ingene dusanzwe dukora tuhaca tubivugana n'abo bajejwe kurangura iyo migambi baronse ubwo buryo kugira babushire mu ngiro kugira ngo turabe ingene twobongera umwanya wo gukora mugabo mm-hmm. amahera ari yayandi kuko ntaba yakoze biba ari umwanya byagiye bira umuntu agenda arata umwanya buhoro buhoro tukabongera umwanya wo gukora ariko rero hari abo usanga n'abajejwe intwaro batararitse neza abanyagihugu kugira ngo kuko twe ibyo bikorwa byose dukorana n'abajejwe intwaro iyo hmm. batararitse abanyagihugu ngo babumvishe neza yuko ibikorwa ari byabo hari aho usanga ibyo bikorwa bitari ko bigenda neza cyangwa ugasanga hariho ahantu rero hagoye no gushika kubera amasurse ujya gufatira ko uwo mugende w'amazi ugasanga haragoye gushika bitwara mm. intunze ubundi buryo bw'izego mm-hmm. nuko reka tubane tuganira n'abari mu ntara bagiye baronswa ah, umugambi amazi akabashikira reka twakire ku telefone niyo nizigiye Jonathan akaba ari umuhanuzi wa mustanira jejwe iby'iterambere ah, mushinga nawe Jonathan amahoro tubeho neza uwo mugambi mwebwe mwakoranye gute nabo eh, ino munsi unavuga ati umwembe mufise mwishimira n'uwo ubwo mugambi tubeho neza nibyo warakorewe mu ikoba yakorewe muri komine yavugizo gata c'amazi mhm. eh, baraturonkeje umugende w'amazi nka birometero vyababa bitandatu hasi n'inusu cyangwa ndwi mhm. ego umutumba wa matyazo n'umutumba wa gikuzi mm. eh, kuri iyo mitumba rero hariho inyubako rusange zaciye nazo zishyikirizwa zirabona amazi meza kare zitashoboye kuronka amazi meza mhm. twohera ku mugwa mukuru wa komine umugwa mukuru wa komine ntagira amazi ariko ubu amazi arahari kandi arakwiye hariho amashuri amashuri ntoya gikuzi oya byari bigoye kuronka amazi kabisa byari mhm. bigoye kuronka amazi mwarimu barahugutse twararondera kure mhm. twararondera kure mu myonga twararondera rero tukoresha nko mu mhm. amazi meza twayatura kure ni ukuvuga bari ku mugwa mukuru bose wasanga bahuriye nko mu mwonga ahantu hamwe ku rusego bagiye kurondera amazi ego uko mm. abantu bajya kurondera amazi kure ntibyari byoroshye ni kuvuga ko uno munsi mushima rwose mukenguruka turabishima rwose turabishima cyane turabateye mm. hafi yego yego hari aho imfashanyo zihora zitangwa ugasanga mbere n'abenegihugu banigishije ingene bazobungabunga izo nyubako ariko ugasanga inyuma y'umwaka inyuma y'amezi atandatu n'amabombo atakanya amazi mugabo kubera kumbure kw'iro bine hapfuye bagaca baryugarama amazi arisesa ahugura iyindi robine mwebwe e, ibyo mwiyemeje nk'abajeje intwaro kugira aho hantu hose mwagiye muravuga n'inyuma y'imyaka ibiri na bandi bakora ibishoboka byose kugira izo nyubako ziboneke eh, bashikanire basange eh, izo nyubako zigikora neza ingingo mwafashe n'izihe zikuru zikuru twebwe ahanini turabibutsa iyo wavuye mm. tubutse wavuye imyaka bari bamaze baturonka amazi meza mm-hmm. nabo kandi barashima ko amazi meza bashikira mm-hmm. ubu rero turabahimiriza tubamenyesha yuko amazi cyangwa inyubako z'amazi zibungabungwa mm. zibungabungwa kugira ngo ayo mazi koko bagume bayaronka uko bayifuza nacyo gituma turi ko turahimiriza n'ubu nizo turimo mm-hmm. turi ko turahimiriza amakomite y'amavomo gukurikirana neza ingene inyubako z'amazi bakoresha zikora babone ko bamenye ko ari inyubako zikeneye kubungabungwa mhm. kugira ngo zibandane zibashikiriza amazi meza mhm. mbe hagize nk'ikintu gipfa bande baca baza ari nk'icyo gusubiriza eh, bande batanga uburyo abo bene gukoresha amazi meza hariho udufaranga duke duke baza barashyira hamwe mu gisata cy'amazi muri regi kominare mhm. bakareba udufaranga duke duke utwo dufaranga rero turaheza tugasahiriza mu gusanura eh, cyangwa mu gukora ibyo byononekaye ku nyubakwa iyicangiriye ahantu mhm. mm. ego murakoze cyane ku izo ntererano muduhaye muri kino kiganiro aho ivuga izo mubandanye mumererwa neza yego namwe murakoze murubwo neza rero turabibutsa mugomba mukurikira kino kiganiro tuko turegereza wa mwanya w'ibibazo mutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu turiko turavuga ko mushobora kutwakura mushobora kandi no kutwandikira ubutumwa bugufi ariko ubwo mu butumwa mutegereza kubwandika imbere igihe cy'isaha uh, cumi n'imwe ni ukuvuga imbere y'uko ikiganiro tugisozera nuko rero turabandanya n'umutumire wacu turi ko turumva uh, ntuvuga ati ibyo mu ntwaro biyemeje bakoranye n'abenegihugu na cyane cyane yuko umugambi mu ntango mwatubwiye yuko umugambi wo kugira wo gusinya wo gusinya icyemezo eh, bagatera igikumu mm. n'ayo makomine yaronse eh, ayo mazi n'ibindi ibindi byose inyubakwa zose eh, zakozwe muri uwo mugambi mm. kamere si muri uwo mugambi gusa kugira ngo abajejwe intwaro biyemeze gukurikirana izo nyubako bazibungabunge kuko nk'uko yagejeje kubivuga hariho udufaranga dukeyi twahora dutozwa duke duke kugira ngo basahirize mm. mu kusanura akana kariya kapfuye mm-hmm. ariko ubu unye hariho irindi tegeko ritegeka amakomune y'uko mu ntegekanyo z'uburyo bakoresha bashyiramo n'amahera yo gukoresha izo nyubako rusange mm. urumva hariho biraduhumuriza kuko ikindi nuvuga kiduhumuriza uko ubu mu makomine barashizemwo abahinga abejwe novuga abatekinisiye bajejwe bene n’izo nyubako rusange ni donko nico bakora mm. baca rero bajya barakorana nayo makomite bavuze yagiye arashigwa hose haba ku masantre de santé haba ku mashuri haba muraye ya ma ya masursa ménage yamwe za mm. rusengo mm. habaje hose harama za komite mm. kugira ngo n'ayo mareji kominare doro baje baraduza ikigoranye uburyo bahambije babikora ubwo badahombije nabwo babudugane mu ikomine komine nayo ibikore mm. hamwe ayandi amayandi maprovensi izindi ntara zogira nk'uko nabyumvise ntuze mu muhanuzi wa buramatari mu ruyigi yari karabisigurira nibaza yuko ibyo twahora tubona umengo mu rugunga ni komine ya hehe Eh, rugunga muri komine mushongati hari mhm. zone shanga mm. yego mhm. nta yindi vuro itamwa koreyeko iyindi eh, vuro twashyize ko amazi twashyize kuri twashoboye gukora amazi turashikana kuri santere de sante yo mu gatakati mm. muri komine mushongati nyine mhm. iri muri zone mushongati none mm. koko abanyagihugu bitura iryo vuriro cyangwa bahakora kuri iryo kuri amavuriro bari bafise ingorane ziboneka z'amazi yego cyane rwose nk'akarorero duhereye nko kuri cyari dusanzwe mu rugunga cyari mm-hmm. dusanzwe mu rugunga aho biba cyane rwose ubwa mbere na mbere urumva abantu baza kuvoma amazi muri ubwo rwitwa karera guca munsi y'iryo vuriro bumvaga boroha hari baje kuvoma ahantu kure kilometero mhm. nka bingahe byari hafi nk'ikilometero kimwe mhm. urumva ko abantu batamaze gutya ibyo baje kuronka amazi amazi meza mhm. eh, mugabo amazi bayavana hafi y'ivuriro yego yaba akora kuri santere de sante batravayo ni ukuvuga ko amazi baronka aho nyine ku ivuriro byabaje kuva kwivuza bashaka amazi yo kunywa bayavoma mm-hmm. ngaho nyine mm-hmm. bayaronka aho mm-hmm. nyine urumva yuko byatanze akarusho nuko rero eh, murakoze eh, mushinga ntahereka tubandanye na kino kiganiro turiko turagisozera tugaruke muri studio eh, mushinga ntahe bibara turiko turumva yuko inyubako zose muri rusange ibyo muri mwatekanije mwarabikoze murashyira mu minwe yabo baronkeje ayo mazi ingene bazobona nyabungabunga n'ingene boyafata bashobora gukemura ikibazo ki bije ku rugero bashobora umuntu akavuga ati muri ko muraraba eh, umugambi wa ruga warasozerewe ariko iyo ubukene muri izo nyubako buriho umuntu hari aho mubona muvuga ati eh, uburyo ntibwaboneka turashobora cyari turi ko tuyumvira ko eh, dushobora no kuzogira iyindi ntambwe mu wundi mugambi ego twebwe muri eh, mu ntumbero ya Union Européenne niyo yo gufashanya nabo bari muri muri ico muri ivyo bibazo byo by'amazi meza byo kugwiza umwimbo muri ico gisata rero mm -hmm. nubundi ntiduhagaritse mm -hmm. ama izi ni programme ya iheze mugabo turiko turategura n’ubundi mugambi nawo nyene uzoza usahiriza mhm. kumbure ntituzoja muri ayo muri izo ntara twakoreyemo mhm. mugabo no muri izo ntara ntibaronse bose nabyo nyine umuntu yobishimikira ko ni mm. ukuvuga yuko duca nakubwiye ibyo turabira ko turahariho amasitatisitike ni ukuntu bavuga turabira ko ibiharuro byerekana ingene intara mm. zimeze mm-hmm. mbere hariho hariho n'umugambi uri kurakogwa n'ubushikiranganji bujejwe amazi bwo kuraba byo kurusansuma mantuze ahari amazi hose mm. kugira ngo tumenye aba leta daboro imenye ati habuze ibi n'ibi n'ibi abo dufasha twobarungika ngaha mm. twebwe rero ko nk'uko nabibabwiye tukora twishimikije ku migambi ya leta mm. mugabo natwe turi ko turategura iyindi migambi izoza muri ubu muri icyo gisata kuko turazi yuko abenegihugu batakwiwe naho twakoreye ntibakwiwe hariho kandi n'izindi ntara zitararonka ego icyo musozera ko nk'impanuro kuri abo twumvise ko murashima ariko mm. navuga ati uhanura agumiza ko mm. nize mpanuro muha abo bantu baronkejwe izo nyubako impanuro twubaha ni yuko bomenya yuko izo nyubako ari zabo atari iz'uwundi muntu ni ukuvuga irobine ipfuye baretse kuyikoresha bonyine ntibazorindira uvuye hanze ngo aze kuyibakorera kandi urumva bari akantu gatoya cyane mm. ni ukuvuga rero icyo twohimiriza ni guhera kuri buramatari kumanuka kuri musitanteri kumanuka kuri shefu zone gushika kuri nyumba kumi babone yuko bategerezwa guhimiriza abo bajejwe kugira ngo izo nyubako bazibungabunge nk'uko nariko ndavuga navuganiriye n'umuhanuzi wa buramatari mu ruyigi akambwira agasaba mbere ni no gufasha kugira ngo no mu zindi ntara bishoboke aho batarabikora urumva nk'icyo kintu gikozwe abajejwe intwaro guhera hasi aba yumva yuko ategereza gukurikirana kijya kintu kugira ngo ejo ntaze kuvuga ngo dufashe gusubiramo cya kindi cyarapfuye oya ahubwo avuga ati hariho ahandi hari habuze mudufashe bariya nabo baronka yego mm-hmm. nuko murakoze mm-hmm. ah, reka rero tubandanye n'igice cya nyuma cya kino kiganiro ni umwanya w'uko tubabaza ibibazo abagiye barakurikira kino kiganiro kuva mu ntango baza kuba bafise inyishu izo nyishu nazo mushobora kuziduha muciye ku telefone ibikorwa byo gutanga amazi eh, ikibazo kigira gatatu ni mutubwire intara eh, zibiri muzaronkejwe amazi meza muri uno mugambi ikibazo kigira kane uyu mugambi wo amazi meza nibutse inimero ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu warivuga neza ni umuryango umuryango ugize ibihugu byunze ubumwe bwa buraya murabitora vise ni umuryango byunze ubumwe bwa buraya mu burundi ni umuryango byunze ubumwe bwa buraya mu burundi wabitoye ariko eh. ni umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya aha mu burundi na ruyigi eh, intara uvuze ruyigi na rutana na rutana urabitoye amosi nuko turabandanya Elvis amosi akaba ari wamaze gutsindira udushimwe eh, mutwakure kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu mirongo icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu uh, nuko ibibazo muratubwira intara uh, mugenzi wacu jean paul nicyo nyindiriye yagendeye akaganira n'abenegihugu ku bijyanye uh, no kuronswa amazi meza turafise umunywanyi ku murongo alo nuko ikibazo cya kabiri nirihe shyirahamwe muvuge ishyirahamwe ryahagarariye ibikorwa byo gukwiragiza amazi meza ah, mu ntara ya makamba muri uno mugambi eh, tubeho neza umunani ku murongo alo ego eh, ugareye telefone radiyo uriko kugira tuvugane twumvikana Ego. Mhm. Izina aho uri no kwishura ikibazo. Ni twapira ndi mu Inde? viyane ego uh, viyane mu ruyigi uh, si viyane yagiye kwishura ego oya ikibazo kimwe kugira uha amahirwe abandi nuko rero turabandanya na kano gakino navuze yuko hasigaye ibibazo bibiri mutubwire ishyirahamwe ryashyize mu ngiro umugambi wo gukwiragiza amazi mu ntara ya makamba hano munatubwire mbega eh, iyo migambi yo gukwiragiza amazi yakorewe mu gisata cyiswe gute mu mugambi eh, ufashe umugongo n'umuryango w'ibihugu ubumwe bwa buraya mu burundi ku buntu w'umwanya uwo ari wo wose nuko rero turiko dusozera kino kiganiro nino ngaha rero dusozereye ikiganiro cy'uno munsi nshigikira ntaguke ikiganiro nk'uko mwagiye murabyumva ah, kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro bikorwa mu mugambi eh, resilience ufashe umugongo n'umuryango w'ibihugu umwe bwa buraya ino munsi tukaba twariko tuganira ku bijyanye no gukwiragiza amazi meza vyakozwe mu gisata tubeho neza muri uwo mugambi ufashe umugongo n'umuryango w'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mu burundi dushimire umushinga ntayo jean bibara yaje aserukira uwo muryango kandi akaba ariwe uhagarariye ibikorwa akurikirana ibikorwa by'umugambi tubeho neza mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro bijyanye na kino kiganiro pacifique cubahiro ni jewe narikunda baremesha kino kiganiro shikirana guke cuno munsi kubwishira hamwe population media center PMC mfunyapfunyo aho muri mubandanye mukurikira ibiganiro kuri radio yanyu